Pakartoto įstatymo knyga 24 skyrius. Jei vyras vestų žmoną, su ją gyventų ir būtų dėl ko nors nepatenkintas ją, jis parašys skirybų raštą, paduos jai ir atleis ją. Išėjusi iš jo namų, ji galės ištekėti už kito vyro jei ir tas pradėtų jos nemėgti ir duotų skrybų raštą arba mirtų, pirmasis vyras negalės jos vėl vesti po to, kai ji yra sutaršta. Tai biuru viešpatės akise. Venk tokios nuodėmės žemėje, kurią viešpats tavo dievas tau duoda. Ką tik vedęs vyras bus atleistas nuo karo tarnybos ir nebus jam pavestos kitos pareigos. Jis liks namuose vienus metus pralinksminti savo žmoną. Užstatui neimk nei apatinio, nei viršutinio girnų akmens, nes taip paimtum užstatų gyvybę. Jei žmogus būtų pagautas vagiant savo brolį Izraelitą, kad jį pavergtų arba parduotų, toks bus baudžiamas mirtimi pašalink piktą iš savųjų. Žiūrėk, kad raupsų metu rūpestingai vykdytum Levio giminės kunigų nurodymus, kuriuos jiems daviau. Atsimink, ką viešpats, tavo dievas, padarė Mirjamai kelyje, kai ėjote iš Egipto. Ką nors skolindamas savo broliui, neik jo namus užstato pasiimti, bet palauk laukia, kol jis tau išneš. Jei jis neturtingas, nelaikyk pas save per naktį to užstato. Dar saulė nenusileidus, atiduok jam užstatą, kad jis miegotų savo patale ir laimintų tave. Taip, tu būsi teisus viešpaties tavo dievo akise. Neišnaudok samdinio, kuris yra vargdienis ir beturtis, iš tavo brolių ar ateivių, kuris gyvena tavo apylinkėje. Užmokėk jam atlyginimą tą pačią dieną, dar saulė nenusileidus, nes jis neturtingas ir iš to gyvena, kad jis nesišauktų viešpaties dėl tavęs ir tau nebūtų nuodėmės. Tėvai nebus žudomi už vaikus, ne vaikai už tėvus, kiekvienas mirs už savo nuodėmes. Neiškraipyk teisme ateivio ar našlaičio bylos ir neimk iš našlės drabužio kaip užstato. Atsimink, kad buvai vergas Egipte ir kad viešpats, tavo dievas, iš ten tave išpirko. Todėl įsakau tau taip elgtis. Jei, veždamas javus, užmirši laukia pėdą, negrįžk jo pasiimti. Palik jį ateiviui, našlaičiui ir našliai, kad viešpats, tavo dievas, tave laimintų visuose tavo darbuose. Kai skinsi alyvų vaisius, nežiūrėk antrą kartą, kas liko medžiuose, palik ateiviui, našlaičiui ir našliai. Kai skinsi vynogės, Nerink pasilikusių, palik jas ateiviui, našlaičiui ir našliai. Atsimink, kad buvai vergas Egipte. Todėl įsakau tau taip daryti.